Չնայած Արցախյան գործողման երկրաձգումը բացասական է անդրադառնում այն գործերի վրա, որ պիտի կատարվեն Երևանում, այնուամենայնիվ քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանը սրանից լավ հնարավորություն չի տեսնում ներսից լիարժեք զգալու այն, ինչի միջով անցնում են Արցախում ապրող մարդիկ եւ ինչպես է շրջափակումը անդրադառնում նրանց վրա։ Իսկ խնդիրը ներսից տեսնելը ցանկացած վերլուծության ու տեսության կարևոր բաղադրիչ է ցանկացած վերլուծությանը, ցանկացած տեսությանը գումարվում է պրակտիկան։ Այն ինչ զգում ես, այն ինչ տեսնում ես, մարդկանց է չփումով եւ ամբողջ իրավիճակով։ Երբ գտնվում ես հերու եւ սիրտը ցավում է, ցանկացած բան ավելի ծանր է ստանում։ Դա վերաբերում է նեղ միջանձնային հարաբերությունից սկսած մինչև հարային նկարման էլեմենտը։ Բայց մյուս կողմից էլ, եթե ներսում ես, պատկերացնում ես հարցը շատ ավելի բազմակողմ իր բոլոր բաղկացուցիչներով, նաեւ ժամանակի ու տարածության մեջ դա դրսից զգալ այդ կարգի հնարավոր չի։ Հետևաբար տեսանելի է հասկանալի է ինչ մարտահրավերների, ինչ արհավիրքի առաջ ենք կանգնած։ Հասկանալի է եւ տեսանելի է, որ մենք մարտությունները չենք կարողանում շրջել։ Տեսանելի է, որ եթե ինչ-որ մարդկանց համար սա տեսական է, Արցախի մեր հայրենակիցների համար անմիջականորեն վերաբերվում է իրենց կյանքին, իրենց առօրյային ամեն ժամը կտրվածքով։ Կարեն Բեկարյանի խոսքով ամենամեծ խնդիրը կայանում է նրանում, որ սկսում ենք մոռանալ մի փաստ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի տխրահրճակ հայտարարությունն ունի 3 կողմ։ Շատ վատ է, որ ունի 3 կողմ եւ չկա Արցախ անմիջական օրենք, բայց նա ունի 3 կողմ։ Եվ հիմա, երբ որ Ադրբեջանը բավական ցինիկ ձևով ոչ առաջին անգամ Գնում է այդ երակոմը համաձայնության կոնկրետ փաստաթղթի դրույթների խախտման, այն էլ այս կարգի հարցում, որը անմիջական առնչվում է հումանիտար խնդիրներին եւ հետը բերում է միտում հումանիտար աղետ ստեղծել։ Դա առաջանում է հարց, իսկ ինչ են անում այդ ստորագրած մյուս երկու կողմերը, որպես այդպեսի։ Ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս իր իշխանության եւ ինչ է անում Ռուսաստանի Դաշնությունը իդեմս միջնորդ եւ թե նաեւ հողի վրա խաղապա առաքելությունը իրականացնող կողմ։ Նրա կարծիքով հենց այստեղ է բանալին, թե որտեղ ինչ գործողությունների կարիք ունի Արցախն ու Արցախի իշխանությունը, ինչպես նաև հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում։ Այսօր փաստացի ունենք մի իրավիճակ, երբ Ռուսաստանի խաղաղապահ գործունեությունը պարալիզացվում է Ադրբեջանի կողմից, ասում է զրուցակիցս ու հավելում. ակնկալվում է, որ այս հարցը պիտի լուծում ունենա, չէ որ Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ստանձնել էր պարտավորություն ապահովել Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեությունը ու այսօր խախտում է այդ պարտավորությունը։ Իսկ միգուցե շատ ճիշտ եւ հստակ պահն է, որ պետքա գործարկի Ստեփանակերտի օթանավակայանը, եւ եթե դու ցամաքային պարտավորությունը չ չես կատարում, այսինքն լաչինի միջանցքի անխափան հասկը չես ապահովում, հետեւաբար օդը փակվի, այսինքն որպեսզի ադրբեջանական ոչ զինուշ, ոչ եւ այլը օթային տարածքի հետ ոչ մի արժություն չունենա եւ բոլոր հրատապ փոխադրումներ, տեղափոխումներ, ուղևորափոխադրումներ, ապրանքափոխադրումներ իրականացվեն օթային տարածքում։ Նա Ռուսաստանի դաշտում ունի մտածելու հարց է սխալում, ինչ թվում է ունի։ Ճիշտ է, ադրբեջանական մեդիա հարթակները ողողված են սպառնալիքներով, որ Արցախի տարածքում օդ բարձրացող ինքնաթիռներն անմիջապես կխփվեն, թող չփորձեն, քանի Հայաստանի, որ թուրքական F-16-երը պատրաստ սպասում են, հայտնում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը։ Իսկ ինքնաթիռներն Ադրբեջանն էին բերվել այս սադրանքից օրեր առաջ զորավարժությունների քողի տակ։ Ադրբեջանի նման պահվածքի պայմաններում Ռուսաստանը պետք է մտածի նաև խաղաղապահ զորակազմի ավելացման մասին, քանի որ Ադրբեջանի այս կարգի սադրանքներն անվտանգային երաշխիքներ չեն ապահովում Արցախահայության համար, ինչի երաշխավորությունը ստանձնել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Դրանից ըստ քաղաքագետի པարզ է դառնում, որ խոսեր խաղապահ առաքելության ինչ որ ժամկետի ու մանդատի մասին անիմաստ է։ Ավելի լայն եթե գնանք, սրանից լավ ապացույց Ադրբեջանը կարող է ներկայացնել ողջ աշխարհին, որ միակ հնարավոր տարբերակը անջատում հանրփրկության, որ մեր մարդիկ էգզիստենցիալ վտանգի առաջ են կանգնած, գոյության խնդրի առաջ են կանգնած մեր հայրենակիցները Արցախում։ Սրանից լավ էլ Ադրբեջանը դա ոնց ապացուցի։ Հիմա սրանով զբաղվել է պետք։ Նստել ու սպասել արդարության չի կարելի։ Առաջին հերթին Արցախն իր իշխանություններով Հայաստանի իշխանություններն իրենց հերթին։ Դրան զուգահեռ Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների կոնսոլիդացիայի համախմբման մեծ կարիք կա, ասում է, մի կողմ թողնելով քաղաքական հայացքներն ու բոլոր բաժանարար գծերը։ Տեսակետը, որ Հայաստանն ու Արցախը մենակ են այսօր եւ աշխարակարգի փոփոխման այս խառը ժամանակաշրջանում ճունեն դաշնակիցներ, Կարեն Բեքարյանը չի կիսում։ Բայց ես ունեմ ներքին վստահություն, որ էներգիայի դնելու լիցքը, ներդրումը, ամեն ինչը ապահովելու բարակայում հնարավոր չի, որ դա անհետևանք հեռանա եւ դա իր հետ ոչ մի արդյունք չբերի։ Հետևաբար մենք խնդիր ունենք հնարավորն անելու, այդ հնարավորն անելու արդյունքում կլուծենք մեր բոլոր խնդիրները եւ երկրորդ, միշտ ուզում եմ մենք բոլորս աչքի առաջ ունենանք եւ Հայաստանը թողում ենք իշխանություններին, որտեղ Հայաստանը իշխանությունները չեն միայն եւ առաջի հերթին։ Եվ Հայաստանը եւ Արցախ Արցախը եւ հայ ժողովուրդը ունեցել է ունի բարեկամներ աշխարհում։ Ունեցել է ունի դաշնակիցներ աշխարհում։ Այլ հարցը ինչպես են կարողանում այդ ռեսուրսն օգտագործել։ Հարցի լուծումն առաջին հերթին մեր մեջ պիտի փնտրենք, իսկ արդեն քայլեր ձեռնարկելիս կտեսնենք, որ մեր կողքին կանգնողներ գտնվելու են։ Սրփու Իվանյան, Արցախ լրատվական։